Allah Subhanahu taala sonra buyurur ki: "Fəmən ya'mal misqala zərratin şərran yara." Kim zərrədən günah edibsə görəcək, şər edibsə görəcək. "Və men ya'mal misqala zərratin" "Və men ya'mal misqala zərratin xeyran yara." Kim zərrədən xeyir eləyibsə, görübsə görəcək. "Və men ya'mal misqala zərratin şərran yara." Və kim zərrədən Şər görübsə görəcək, görəcək onun dadın. Yəni demək istəyir ki, ya müsəlman, ey insan, sən əbəs yerə yaranmamısan. O günkü zəlzələ olacaq. O günkü insanlar hamısı yer üzündən qalxacaq. O günkü insanlar təəccüb edəcək, bu nə dəhşətdir. O günkü yer üzü xəbər verəcək, neynəmisən? O gün ki, hamısı əməllərin göstəriləcək sənə. Neynəmirsən də adca şey göstərəcəklər, əgər yaxşılıq eləmirsən. Neynəmirsən balaca bir zərər bir şey, şər eləmirsən, onu da göstərəcəklər. Qorx Allahdan. Ona görə məhstəram qardaş bu qıssa müraciət idi. Zəlzələ surəsinə. Allah subhanətlə buyurur ki, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Arxain ol. Elə ki, qalxdın ha, gəldin Ərəfata, görəcəksən artıq hər şey hazırdır. Nə eləmirsən? Necə kəf surəsinə? Vəcədunna əmilu hazıra. Gəlir görürsə elə hər şey hazırdır, nə inib? Nə deyib? Nəyə baxıb? Nə eşidib? Nə fitnələr qurub? Və başqa və s. Qısarıca danışmayacaq, qısarmaz, danışsızdır. Ona görə qorx Allahdan. Bax insanlara, cəmiyyətə, baxmayaraq zəlzələlər olur, həlakətlər olur, lakin bu insanlar oyanmırlar. Şək yoxdur ki, Allah subhanət hələ bu cür bəlaları hədəs yerə yollamır, yollamır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əbu Hureyranın hədisində, özü hədisi Tirmiz rivayət edib. Bir, bir ləfsə gedir ki, 15 əməl baş versə, o vaxt bəlaları gözləyin. Və başqa ləflərlə gəlir, onda işləmir. Nə də olar? Bir o şeylər olsa, zəlzələlər olacaq, bəlalar, fəlakətlər gələcək sizə. Və Rasul Salsan sayır, o şeylər olsa, o şeylərdən biri, məsələn, o vaxt ki, kişi tabi olacaq arvadına. Hansı ki, əks olmalıdır. Qadının imanın kamilliyindən odur ki, ərinə tabi ola. Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədisdə, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə eləməyə icazə verilsəydi, Allahdan qeyrisinə səcdə eləməyə icazə verilsəydi, mən əmr edərdim qadınlara ki, öz ərlərinə səcdə eləsinlər. Lakin eləmək olmaz. Lakin bu onu göstərir ki, qadın necə ərinə tabi olmalıdır. Rasul Salsan buyurur ki, əgər o zamanə gəldi ki, kişi ərin, arvadına tabi olası, o vaxt ah bəlalardan artıq gəlir. Həmçinin o bəlalardan səbəblərindən biri, o vaxt ah ki, məscidlərdə səsküy çoxalacaq, alışveriş, boş-boş söhbətlər, məsciddə səsküy artacaq, ona görə məhsələm qardaş, çəkin, artıq söhbət eləmə zikr ilə, Quran oxu, amma çalış başqa e, əməllər eləmə, başqa səslər çıxartma. Bu da bəlaları qazanmağın səbəblərindən biridir. Həmçinin məhsələm qardaşlar, bəlaları qazanmaqdan da biri o vaxt olacaq ki, o vaxt kişi, bir insan öz dostunu yaxın qoyacaq, atasını uzaqlaşdıracaq. Yəni, dostunu, atasından çox istəyəcək. Bu vaxt gələcək, bilin ki, o vaxt bəlalar alacaqsınız, zəlzələlər, basqınlar, müharibələr. Həmçinin məhsələm qardaşlar, bəlaları qazanmağının məsələlərdən də biri içki çox olacaq. İçki. Bu da bəlaları qazanmaqdandır. Həmçinin də bəlaları qazan musiqi çox olacaq musiqi, çalıb oynayıcı ilə çox. Təəssüf ki, biz hələm çalıb oynamamalıyıq. Xüsusən indi kafirlər giriblər 20 faiz, çalıb oynamaq bizə olmaz. Yaraşmır. Onlar bunu xatdan vaxtında İraqdan Mədinəyə sən qadın tək çıxa bilərdi. Tək, heç kəs ona bir dənə söz deməzsin. İndi isə kafirlər alır müsəlmanların qadınları, neynir, neynir. Torpaqlarını alır, müsəlmanlar qafir yatıblar. Bu hamısı imanın zəifliyidir. İslam dini yaxşı bilməməkdir. Dindən uzaq olmaqdır. Əgər müsəlmanlar nə vaxta qədər ki, öz dinlərinə qayıtmasalar, o bəlalar götürəcək onları və zəifdirlər, çox olsalar da. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, o vaxt soruşanda ki, müsəlmanlar zəifləyəcək, sahabilər dilər, ya Rasulullah, ya Rasulullah, biz məyər az olacaqmı? Dedi, yox, siz çox olacaqsınız. O dənizdə köpək qədər, lakin dalga varacaqsınız, o daşa, bu daşa. Az müsəlmansılıqdır, əməl yoxdur. Orada müsəlman qüvvətidir o vaxt əməlinə, az da olsa. Əsas əməldir. Dinlə demək kifayət deyil. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zamanın, dünyanın axırında, axirətə yaxın zəlzələlər çox olacaq məhzələn qardaşlar. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hureyradan Əbu Hureyra deyir ki, Peyyambər sallallahu aleyhi ve sellem bir, gün, bir gün buyurdu ki, Lə təqumu sa'a hətta yəqbidəl ilm Qiyamət günü olmaz ta o vaxta qədər ki, elm azalmayacaq. Elm azalacaq. Yəni, elmi oxuyanlar azalacaq. Alimlər azalacaq. Necə ki, indi? Alim azdır. Yaş alimcıqlar çoxdur. Biz alimlərdən danışırıq. Takva əhli, böyük alimlərdən, onlar azalacaq. Lakin elm var, kitablar var, oxuyan olmayacaq, az oxuyan olmayacaq. Rasul Salsan buyurur ki, qiyamət olmaz ta bu əməl olmayacaq, az qalacaq. Bu əməl olsa birinci az qalır. Həmçinin buyurur ki, وَيَتَقَارَبُ zaman Zaman yaxınlaşacaq. Görürsən, günlər elə tez gedəcək ki, heç hiss eləməyəcəksən. Zamanı yaxınlaşacaq. Həmçinin Rasul Salsan buyurur, وَتُكْسِرُ zəlazil Həmçində zəlzələlər çox olacaq. zəlzələ. Əgər bu şeylər varsa, bilin ki, axirət az qalıb. Həmsinin və təzharul fitən. Fitnələr çoxalacaq. Bu da əlamətlərdəndir. Həmsinin və yəqsorul hərc. Qilə, və məl hərc ya Rasulallah? Qalə əl-qatil. Dedi ki, həmsində hərc çoxalacaq, yəni ölüm. Soruşanda Peyyambar sallallahu aleyhi Ona görə mühtərəm qardaşlar, Əgər görürsən bu bəlaları, bu zəlzələlər ki, hansı ki, saha baş verir dünyada, öz ölkəmizdə, vətənimizdə, o bizim üçün ibrət olmalıdır. Gərək müsəlman gərək ibrət götürə, tərk ilə günahı. Əli bin Abi, <clears throat> Əli bin Abi Talib radiyallahu anhu, əminül müminin buyurur ki, Allah bəlaları e, insanların günahlarına görə verir. Və o vaxt o bəlaları götürür ki, o vaxt o insanlar dinə qaydalar, tövbə edələr. Nə vaxta qədər tövbə yoxdur, nə vaxta qədər ki, bu dinə döyüş yox, dönüş yoxdur, gözlə bəlaları. Ömər ibn Xattabın vaxtında Mədinədə zəlzəl oldu. Ömər ibn Xattab əmir müminindir, xəlifə. Radiyallahu anh çıxdı e, minbərə, dedi ki, neynəmsiniz? Mədinədə. Kim nəsə edib Mədinədə, yer tərpəndi. Vallahi əgər ikinci dəfə olsa, siz dəyişəcəm hamınızı. Yəni, çıxardacam siz hamınızı buradan, Mədinə şəhərindən. Neynəm siz deyir? Çünki bəlalar günahlara görə gəlir. Necə Ali ibn Abi Talib buyurur, necə Ömər bin Xattabın sözündən və necə də ayələr. O yerdə ki, O millətdəki namaz yoxdur, dindən uzaqdırlar. Dinə dönmək tərzindən. Lab uzaqlaşırlar dindən. Gedirlər, nə əməllər görürlər. Baxırsan, görürsən, zəlzələ olur məsələn qardaşlar, lakin məscid bomboş. Baxırsan, küçələr, bazarlar doludur. Yemək ocaqları dolu. Musiqi olan yerlər doludur, aslan düşürlər. Gülürlər şaddırlar. Lakin bu zəlzələlərə fikir vermirlər. Zina gedir, qadanlar baş atır, geyimlərinə fikir vermirlər, rüşvət alınır, riba baş verir və s. və s. Danış qutarmaz. Vallahi belə yerdə hər dəqiqə zəlzələ ola bilər. Hər saat adam qorxur ki, bu saat yer üzü dağılacaq. Ona görə tövbə eləmək lazımdır, ey insanlar, ey müsəlmanlar, qayıdın Allahın yoluna. O adamlar ki, Allahın yolunadır, özlərini düzətsinlər, əgər evləri varsa, niyyətlərini təmizləsinlər, təmiz ahirət üçün olsun, dünyanı bir şey üçün olmasın. Kim əgər dünya üçünsə, dünya veriləcək, amma ahirət yox. Ona görə, məhsələm qardaşlar, Çalışın insanlara bunu deyin, çatdırın. Qonşun, evində, əgər edəmirsənsə günahkarsan, demirsənsə, deməli bu səni göstərir imanın zəifliyi. Çalış zənlərdən qorun, təzahürlü e, özünü göstərməkdən qorun, özünü tatmaqdan qorun, çalış pis yerə gedməklərdən çəkin. Həyatdan çıxartma şeyi səni həmişə görürlər, yazırlar səndən. Yer üzü, şahiddir neynirsən? o qapılar ki, o pəncərələr ki, o sənin nə ayağını qoyursan, nə toxunursan, hamısı qiyamət günü şəhadət verəcək. Hamısı qiyamət günü danışacaq Allahın izni ilə. Ona görə qorx Allahdan, çəkin. Və bu səlsələlər olan vaxtda, çox olan vaxtda ibrət götür. Şəhət də bəlalardan xilas ola. Allah subhanətə alə istəyimiz də budur ki, ya Rabbi, bizi o bəlalardan qorusun, ya Rabbi. O səhifələdir ki, müsəlmanlar vəfat edir. Allah subhanət aladan onlara rəhmət istəyirik inşallah, Allahdan. Allah subhanət ala bizim millətə hidayət versin, ya O müsəlman ölkələr ki, müsəlman torpaqları, müsəlmanlar əziyyət çəkirlər münafiqlərdən, e, kafirlərdən, kafir dövlətlərdən, insanlardan. Allah tezliklə o bəlaları götürür müsəlmanlar, onlara versin, ya Allah subhanət hələ də bu kimi günü, bu kimi namazını qılan məslənəm qardaşlar, məslənəm qardaşlar bağışlasın günahlarını yarab. Onları xətadan, daladan qorusun yarab. Kimin nə arzusu var, gözəl niyyətlə qəbul etsin. O müsəlmandan ki, xəstədirlər yarab, səndən şifa istəyir yarab onun üçün, o müsəlmandan üçün. Və aqulu həzə və əstəqfirullah li və ləkum və lisəiril muslimin min kulli zəmb, əstəqfiru, innəhu huvəl-ğafurur-rəhim.